Сила спречена. RIGPATAN SHAVZO DENPAN DEVA SHIVAN JI DENGEN PA GIGON DEVE GALON GYOGA LANAMEN PA LHADAN MINNAM GE DENPA SANGE CHOM DEN DE PEGYA WA SHAGYA TUBA LA CHAZEK CHODO JAVZO JI AWA EN DENPA CHOM DEN DE kiwo ndewe galo nyo wa la na me wa la da men na pe ya wa sha ja la cha lo che do ge zo nje gan ze gan ye zo wo ge dam jen de la gon ban nga ne ji den na jo ze zo de ze ge la cha lo nam da gong wa jo la nge wa gompo chonyi kyo la cha se lo sen cho tenpa dimen da we se sen to cha wa kyo la cha se lo du te kyo ta se na jun nyamen gen chen kyo la cha se gompo tu chi chen tenpa tam che gen gendö la ya ja ja lo di ba ji je mi zemne ji ge wa bu zum ba ye karma ra ri ma men da ju ma lo da tin da wo de je chen nam de da da su ye tam je ze wa yu gon ban ne ge ge da de ka da na da ji be la ju be si be zo sāngye chēn zō kē zō nām lā chāng chō bā tō dā nē yā zō jē dā kē semjen damje de wa dan de we ju dan dem bra ju ji semjen damje dongel dan dongel ge ju dan de wa ju ji semjen wa la wa Mm-hmm. Good morning. mm-hmm. so, Sunday morning meeting in a Dharma center is really mm, very interesting and also very meaningful. Uh, Svētdienas rītā tikties Dārmas centrā ir ļoti, kaut kas ļoti interesants, bet arī kaut kas ļoti jēgpilns. So yesterday we, we met, uh, we discussed uh, quite a lot, and now today some are missing uh, and some are new. Anyway, uh, really welcome to all. Uh, vakar mēs tikāmies daudz ko pārunājām. Ne visi no tiem, kas vakar bija, arī šodien ir klāt, bet toties ir daži jauni cilvēki lai nu kā viss tiek laipni uh, sveicināti. Yeah, so then now the topic more or less you want to okay ex explain is like a two I mean short introduction to Buddhism or oh, any topic we can raise these sessions. Tātad um, tēma <clears throat> ir uh, ievads budismā, bet faktiski um, ja būs interesi, mēs varam parunāt arī par kādām citām lietām. Tas atkarīgs no auditorijas. So I hope, or hopefully, you all are Buddhist and a practitioner. Uh, es ceru, ka uh, jūs, kas šeit esat atnākuši, mm, esat uh, budisti un arī budismu praktizētāji. But some are really should be uh, new and uh, yeah, engaging into the, or looking for uh, finding the Buddhist essence. Bet iespējams, ka uh, starp jums ir arī kādi, mm, kādi jau, mm, cilvēki, kas nesen interesējas budismu, kas meklē, mm, kas grib vairāk kaut ko uzzināt un atrast to budismu būtību, budismu esenci. If you are already Buddhist, welcome. If you are new and uh, yeah, um, just uh, uh, try to find out the uh, uh, meaning uh, and purpose of what the real Buddha's teachings are. Uh, ja jūs esat budisti, esat um, uh, laipni uh, šeit sveicināti, bet ja jūs esat mm, cilvēki, kas nesat budisti, bet jums interesē budisms, centieties saprast patiešām, par ko ir stāsts, kas ir tie galvenie aspekti, kas, par ko budisms runā un ko māca. Actually, whether one is Buddhist or not, uh, whether one is religion, religious or not, not that important. Patiesībā tā plašāk skatoties, vai kāds ir budists vai nav, vai viņš ir reliģisks vai nav, tas nav tas pats svarīgākais. And to be Buddhist and other religious uh, yeah, faith, uh, the practice is more important, not just as uh, one religion belongs. svarīgākais gan, gan budismā, gan arī kādās citās reliģiskajās tradīcijās ir nevis tas, vai tu skaities piederīgs kādai tradīcijai, bet tava šīs tradīcijas praktizēšana. There are some people don't know about the religion, but they are living in peace and the dignity of life, and they always helping and taking care of the nature. Very beautiful. Ir daudz cilvēku, kas nepieskaita sev ne pie kādas reliģijas, bet kuri uh, dzīvo mierā, uh, uh rūpējas par citiem, uh, dzīvo mm, cie, uh, cieņpilnu uh, dzīvi, rūpējas par dabu. Ļoti jauki, ļoti skaisti. And we know sometimes in the name of religion, it's hard. it really kills, blood sheds, and the terrorists in the name of religion is really pity. Bet eh, tā pašā laikā mēs arī zinām eh, šo otru pusi, kad bieži vien eh, reliģijas vārdā tiek nogalināti <clears throat> cilvēki, tiek veikti teroristiski akti un, un tam līdzīgi. Un tas, protams, ir ārkārtīgi skumji un, un ļoti žēl, ka kaut kas tāds notiek. Anyway, yeah, if we really engage into a Buddhist practice and Buddhist uh, uh, path, uh, it will benefit for oneself and we can do something for the others. Ja mēs patiešām ejam pa budismu ceļu un, un uh, praktizējam budismu, tad pirmkārt mēs varam uh, mm, palīdzēt paši sev un, pēc tam arī uh, palīdzēt citiem. And many times you can hear that Buddhism is not religion. Uh, it is uh, uh, the philosophy and it is a way of life, day-to-day -day life. So is it true. Iespējams, jūs esat arī dzirdējuši viedokli, ka budisms patiesībā nav reliģija, ka tā vairāk ir filozofija, ka tas ir dzīvesveids, un var teikt, ka tas tā ir. Mm -hmm. But in the um, great religion in the, in the world, the Buddhism is one of that. Yeah? Bet tā pašā laikā, ja mēs skatāmies lielās um, pasaules reliģijas, budisms piedara arī pie vienām no šīm lielajām reliģijām. So, uh, Buddhism is not only religion, it's a modern religion, it's a philosophy of one's day to day life. But Buddhism ir vairāk nekā reliģija. Tas ir, tā ir filozofija, tas ir um, um, um, veids, kā dzīvot savu uh, ikdienas dzīvi. Also, the scientist is telling that the Buddhism is a science of mind. Eh, zinātnieki tā pašā laikā arī saka, ka Buddhisms ir eh, zinātne par prātu. So Buddhist is older than Christianism. Christian. It's older than Christian. Uh, un tīri vēsturiski skatoties, um, Buddhisms pastāv uh, ilgāk uh, nekā kristietība. Yeah, Jesus Christ born 2017 years before. <laughs> Tātad um, e, Jēzus Kristus um, tiek uzskatīts, ka viņš piedzima pirms 2017 gadiem. And uh, Buddhism is uh, 2560 years already. Bet uh, budisms pastāv jau um, 2560 gadus. Yeah, this, therefore the Buddhism is older than Christianity. Yeah, and then now still the Buddhism is alive. Un uh, budisms tātad ir senāks, vecāk, vecāk, um, vecāks par kristietību, un joprojām pēc šiem vairāk nekā 2500 gad, gadiem tas joprojām ir dzīves. And uh, you should know, uh -huh, Buddhism, uh -huh, uh, who follow Buddha uh, is a Buddhist and his teachings are Buddhi Buddhism. Un tātad eh, budists ir tas, kurš seko eh, Budam un, un, eh, un viņa mācībām. Tātad Budas mācības faktiski ir budisms. And then uh, time of okay, I don't want to go to the life of Buddha is long and we have no time. So you should know the life of Buddha more or less. Es domāju, ka šodien es nerunāšu par Budas dzīvi. <laughs> Mm, tas būtu garš stāsts, un mums nav tik daudz laika, bet es pieļauju, ka vairums no jums zina uh, par, par dzīvi. Prince Siddhartha, yes, born in Lumbini, and then, yeah, uh, he is okay, happy uh, in a palace, but internally he was never happy. Tad, tad pavisam īsi princis, tas cilvēks, ko mēs vēlāk nosaucam par Budu, bija princis Sidharta, kurš piedzima Lumbīnī, un it kā viņam bija visi arī apstākļi, kur viņam vajadzētu būt laimīgam, bet iekšē viņš nebija laimīgs. Why Siddhartha is not in, inside happy is because he knows many suffering and problem of the uh, outside, uh, uh, yeah, outside of the palace. Viņš nebija laimīgs, tāpēc, viņš kaut kādā brīdī uzzināja par tām ļoti daudzām problēmām un ciešanām, kādas ir ārpus kurā viņš dzīvoja. And uh, Prince Siddhartha wants uh, answer uh, why people are suffering, why people are sick, why people are dying, and why people are getting old. So there's no answer in the palace. Un princis Ithartela gribēja uzzināt atbildes uz to, kāpēc eh, cilvēki kļūst slimi, kāpēc viņi cieš, kāpēc viņi noveco, kāpēc viņi mirst. Eh, un eh, pilī uz šiem jautājumiem viņš nevarēja atrast atbildi. And finally, Prince Siddhartha decided that I don't get answer from the palace, so I must go to find the truth. Un, um, Princis Sitharta nolēma, ka tā kā atbildes šiem jautājumiem pilī viņš uh, nedabūs, viņam ir jāmeklē patiesība, atstājot pilnu un dodoties projām. So then, yeah, one night he escaped, and then, yeah, he decided to find out the reality and the truth of all phenomena and the nature and the origin of the sufferings. Uh, viņš kādu nakti pili pameta, un viņa mērķis bija atrast, eh, saprast eh, lietu, patieso dabu, kā arī eh, ciešanu cēloņu. <coughs> cēloņus. Okay, so then he moved place to place and then finally, yeah, he reached near Bodh Gaya and then six years meditating to find out the reality and the real meaning of life and the origin of all sufferings. Viņš um, kādu laiku uh, pārvietojās pa dažādām vietām, kamēr viņš nonāca eh, Bodgājā, kur eh, sešas gadus meditēja ar mērķi eh, saprast visu ciešanu, cēloni un, un lietu patieso mm, būtību. Mm -hmm. And finally, uh, under the Bodhi tree, one day the uh, Prince Siddhartha became uh, enlightened as a Buddha. Un kādu dienu, uh, meditējot zem Bodhi koka, uh, viņš sasniedza apgaismību, kļūstot par Budu. Why and how he get the Buddha means uh, he really worked inside more important than external actions. Un, un kāpēc viņš kļuva par Budu? Tas galvenais ir, ka viņš vairāk strādāja ar sevi iekšēji, nevis veids kā kādas ārējas darbības. Insight means to find out our enemy is not outside. Our enemy, real enemy, are inside our emotion negatives. Uh, un, uh, viņš uh, saprata to, ka mūsu ienaidnieks nav kaut kur ārpusē. Mūsu ienaidnieks ir mūsu iekšējās uh, negatīvās um, emocijas, ne, negatīvās attieksmes. Such as ignorance, hatred, and attachment are the uh, origin of all problem and suffering. Uh, un viņš nonāca pie secinājuma, ka tādas lietas kā neziņa, mm, pieķeršanās ir mūsu mm, cēloņi. Mm -hmm. And when we could cleanse our inner emotion negatives, then yeah, we have a chance to become same as a Buddha, as an enlightenment. Un, ja mēs sekojam viņu piemēram un cenšamies attīrīt mhm. visas savas iekšējās negativitātes, tik galā ar negatīviem emocijām, mēs faktiski varam nostāties uz šī paša ceļa, ko nogāja Buda un arī sasniegt apgaismību. And the main purpose of Buddha getting uh, enlightenment is uh, in order to uh, uh, lead others as uh, free from the suffering. Un uh, galvenais um, mērķis, mm, nolūks, ar kādu būtu sas, sasniedzis apgaismību, bija tas, lai viņš būtu spējīgs citus um, mm, vest uh, par šo ceļu um, un mācīt viņiem, kā atbrīvoties no ciešanām. He didn't meditate just for his enlightenment alone. He, yeah, uh, want to find and show the path to the others, so he could really reach a, a statement of uh, Buddhahood. Viņš meditēja ne tikai sevis dēļ, viņš meditēja ne tikai tādēļ, lai sasniegtu savu apgaismību, bet viņš meditēja tādēļ, lai būtu spējīgs arī citiem norādīt šo ceļu, kā citi varētu sasniegt to pašu stāvokli kā viņš. So, sure, there are, are some books, Life of Buddhas in uh, Lithuanian uh, language. Um, es esmu pārliecināts, ka um, noteikti ir arī uh, grāmatas par Budas dzīvi lietuviešu un visdrīzāk arī latviešu valodā. There are short films like uh, uh, Little Buddha, for example, Bertolucci, uh, and like etc. That Buddha, you should know his life. Un, uh, protams, ir arī filmas, piemēram, kā Bertolucci mazais Buddha, jums vajadzētu zināt kaut ko par Budas dzīvi. These days in India, there are uh, epo um, uh, episode Uh, the life of Buddha. And very interesting, the, in India they made Buddha's life. Uh, book or film? Yeah. Book or movie? Uh, it's like a, a uh, episode, like um, section, like a serials. Ah, ah, ah. Pat labāk Indijā ir um, izveidota ļoti interesanta seriāls, kur, kur būtu dzīve tiek um, atklāta um, daudzās epizodēs. So this is something like a interesting. When Tibetans, when we play Buddha's life, uh, Buddha looks like a Tibetan, but he <laughs> has the Indian side, you know. So in India, when they play, it's Indian faces. It is much better, you know. <laughs> Eh, tad, kad eh, tibetieši, mm, teiksim, nu, kādā teatrālā uzvedumā mēģina attēlot budas dzīvi, tad eh, būda izskatās pēc tibetieša, bet tā kā to dara indieši, tad būda izskatās pēc indieša, un tas ir labāk, jo mēs zinām, ka būda piedzima Indijā. Mm-hmm. So then now Nepal says Buddha is Nepali. Nepalese saka uh, Buddha in Nepalese. Generally, when Buddha India, everybody is automatically coming. a Buddha from India. Nu, tātad tīri automātiski pat labam vairumam cilvēku šķiet, ka Buddha ir pro, ko, no Indijas. Because most important is that he enlightened in Buddh Gaya. Not in Nepal. Jo viņš eh, apgaismojumu sasniedz Bodgājā, kas ir Indijā un nevis Nepālā. And uh, why Nepali people feel that Buddha is Nepal because he was born in Lumbini. At that time, it's not Nepal, not India. Yeah, yeah. It's small uh, kingdoms. Mm -hmm. So now it's part of Nepal. Mm -hmm. um, un kāpēc nepālieši uzskata Budu par savējo? Uh, Tajā laikā nebija nec tādas Indijas, kā mēs to tagad saprotam, nec tādas Nepāls, bet eh, būtu piedzimta mazā ciematiņā, kurš saucās Lombīnī. Un, un pat labāk šis eh, mazā, mazais, to laika mazais ciemats ir atrodas Nepāls teritorijā. Anyway, for Buddha doesn't matter. He don't feel he's Nepali. He is not. He don't feel he is uh, uh, Indian. He <laughs> really uh, feels that uh, he he Uh, became one ordinary person uh, to uh, enlightenment for the benefit of others. Bet Budam, protams, tas nebija svarīgi. Viņam nebija svarīgi būt vai indieti vai nepalietini. Viņš bija vienkārši cilvēks, kurš sasniedz šo te augstāko iespējamo stāvokli, apgaismību citu būtņu labā. Okay, anyway, then Buddha became enlightenment and then ordinary people doesn't notice he's enlightened. Then Brahma and Indra, the Hindu gods, they felt, they noticed immediately that uh, somebody became enlightenment and looked him for, and then it was the Prince Siddhartha became the Buddha. Um, parasti cilvēki nespēja um, saskatīt, viņi nespēja redzēt, ka Buda ir sasniedzis apgaismību, bet uh, hindu um, uh, dievi uh, un Indra to sajūta, un viņi redzēja, ka Buddha ir cilvēks, kurš ir sasniedzis apgaismību. And the Buddha also he didn't uh, uh, announce that oh I am a Buddha. He never say he just simply and that there's no <laughs> announcement and then but the really the uh, extraordinary like uh, Brahma, Indra and many Hindu gods they really you know approach him Un tātad Buda pēc apgaismības sasniegšanas nenāca klajā ar paziņojumu mm, medijos, kad lūk, es esmu kļuvis par Budu, lūdzu, novērtējiet. Bet Brahma, Indra un citi hindu dievi to, to redzēja. Mm -hmm. uh, otherwise, now somebody just get a some position, small position, minister or uh, prime minister or president of that <laughs> country, oh, then that person, his ego goes up and uh, uh, everywhere, press and every uh, uh, <laughs> uh, media comes. Yeah? Mūsdienās, kad, kad cilvēks kļūst par prezidentu, premjerministru, kādas pašvaldības vadītāju, viņa ego momentā pieaug un, un, un ir ar šo ziņu, lai visi uzzinātu par šo svarīgo notikumu. Then, yeah, um, Brahma, Indra, us Buddha, please, you are enlightened now. So please give the teaching and uh, show your path, how you uh, get this enlightenment. So Buddha says, wait, wait, wait. And he wait uh, like uh, 49 days. He, he didn't, you know, uh, uh, teach to anyone. Un uh, tad, kad um, Brāma un Indra vērsās pie Budas un teica, nu, stāsta cilvēkiem par, par, par to, kāds sasniedz šo apgaismību, mm, lai viņi arī uzzina. Un viņš uz to atbildēja, ka pagaidiet, es uh, vēl to uzreiz nedarīšu. Un tad um, pirmās 49 dienas viņš uh, vēl uh, ar šo mācību nevienu nedalījās. Mm -hmm. And then on 49 days And then he saw, uh-huh, uh, five disciples, yes, five people are ready to receive. Because the, to receive a teaching, you need to have a correct karma, yeah, accurate karma. Otherwise, you don't get it. So therefore, after 49 days, uh, Buddha saw there are five, only five <laughs> uh, disciples ready to receive the teaching. bet 49. Eh, dienā Buda redzēja, kad ir pieci cilvēki, mm, kur vēlāk kļuva pa mācekļiem, mm, kad viņi ir gatavi saņemt šo mācību, jo faktiski, lai saņemtu kādu mm, garīgu mācību, tev ir eh, jābūt tajā karmā, lai tu to varētu saņemt. Un viņš redzēja, ka šie cilvēki ir gatavi šo mācību saņemt. Yeah, so Buddha was enlightened in Buddha Gaya. Uh, then he yeah, decided to teach Aha. First teaching in Sarnat, in Varanasi. Uh, Buda tad sasniedz apgaismību Bodgājā, bet uh, viņ, viņš savu pirmo mācību sniedza mm, Sarnatā un uh, ah, Varanasī. Mm -hmm. And only uh, five disciples received uh, four noble truth teaching. Un šo uh, Budas uh, slaveno četru cēlo patiesību mācību saņēma tikai šie pirmie pieci viņas kolnieki. Mm -hmm. So that time only five, quality five, not quantity. Mm, when Dalai Lama, what okay. you mean by this? Quality, quantity means when Dalai Lama now coming, thousand, yeah, thousand yeah, yeah, people teaching. At that time, Buddha uh-huh, didn't ask thousand people, only five. Yeah, They are quality, qualified, mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. ready. Yeah. <laughs> uh, Un, un būdams šai pašā viņa mācīšanas sākuma posmā, bija svarīgs nevis cilvēku daudzums, kas viņu uzklausa, bet nā, tā cilvēciskā kvalitāte, lai šie cilvēki būtu gatavi, lai viņi saprastu to, kas viņiem tiek mācīts. Un tātad šī, šo pirmā mācību uzklausīja tikai pieci um, cilvēki, kas vēlāk kļuva par viņas koloniju. Mm -hmm. And today is uh, little better than the Buddha, more than five we are. <laughs> un šodien, kā klātsošie vispār pārliecināties, mēs esam mazliet labākā situācijā. Mēs esam vairāk nekā pieci, so we are one, two, three, four, 8. 8, yeah. <laughs> Good number, auspicious. Yeah, good. <laughs> Astoņiem apskaitlis. okay, so this is many times we say, yeah, even though so many people coming, and many of them just come and they are not really interested, you know. So even there are few, doesn't matter the number, and then really, you know, from the heart uh, and from the motivation, correct, uh, coming. These are more important, less numbers. Un, un mūsdienās reizēm uh, cilvēkiem ir priekšstats, ka nu, jo vairāk cilvēku atnāk, jo labāk, bet faktiski uh, mm, tur, kur nāk šie ļoti daudzie cilvēki, nu daudz vienkārši atnāk paši nezinot kāpēc vai zinkārības. Uh, Bet eh, svarīgākas ir, ir to, kas ir atnākuši motivācija, viņa, viņa kvalitāte, vai viņi ir gatavi tam, eh, ko viņi dzirdēs. So these places where Buddha was born, where Buddha uh, meditate, where Buddha get enlightenment and where he taught the four noble truth, still we can see it. Uh, eh, Visas šīs vietas, um, kur Buddha piedzima, kur, uh, kur viņš meditēja, uh, kur viņš sasniedz apgaismību, visas šīs vietas joprojām ir, ir um, apskatāmas. Aha, maybe some of you already know. If not, in the future, make preparation. Go there, Buddha's places. Uh, very interesting. Uh, iespējams, ka kāds no klātesošiem kādu no šīm vietām ir apmeklējis. Ja nē, tad, tad uh, um, mēs iesaku sagatavoties, un, ja rodas iespēja kādu, kādu no šīm vietām apmeklēt, tas ir ļoti interesanti. Ah, I saw, I think here, there's with a Robin Hood or something uh, organizing uh, Buddha's place too, somewhere here, I, I saw it. Uh, you, you mean Robin Curtin? Yeah. Es kaut kur, skatoties, saka, es kaut kur redzēju tā kā informāciju, kad um, muķēna Robina Curtina um, organizēja tādus svētceļus uz Budas vietām. Okay, if if you go with the organization, sometimes it's good, sometimes it's interesting, two, three friends. Aha, and then it's more freedom. <laughs> uh, protams, uh, to var darīt mm, caur <coughs> kādu organizāciju, bet, uh, ja to dara, piemēram, divi, trīs draugi, tad, tad, tad ir lielāka brīvība. Jā, me, in January, I was also there. Aha, all the uh, Buddhists uh, secret places I visit this year. Uh, man bija iespēja šogad janvārī apmeklēt visas uh, Budas uh, svētvietas. Yeah, with a group from Spain. Um, es biju kopā ar grupu no Spānijas. <laughs> mm -hmm. And uh, so anyway, now we know more or less uh, who Buddha and how he get enlightenment, etc. This is interesting also because knowing the life of Buddha inspire us. Mēs vairāk vai mazāk zinām, <clears throat> eh, kas bija Buda, eh, kā viņš sasniedz ap, apgaismību, un tas ir eh, būtiski, jo faktiski šī Budas dzīve un, un, un tas, kā viņš nonāca pie apgaismības, tas var mums iedvesmot. Mm -hmm. And uh, so Buddha's main um, interest is that if we follow uh, his path, Uh, and if we do correctly our body and mind action, uh, then he, he will be happy. Un um, ja mēs uh, sekosim, um, uh, pat, pat, ja mēs iesim pa to ceļu, kur būtu no, norādīja, ja mēs uh, veiksim um, uh, tādas ķermeņa prāta darbības, kādas viņš ieteica, viņš būs priecīgs. So his uh, first teaching uh, for noble truth. sure you, uh, you heard of that, or you got a teaching from this. Uh, es esmu pārliecināts, ka jūs esat uh, saņēmuši mācības um, par uh, četrām cēlēm patiesībām, kas bija būtas pirmā mācība. Just, just briefly, so four noble truths very important for uh, all the Buddhist, uh, huh, whether one is Mahayana, whether one is uh, Theravada, Uh, really, everybody practiced this. Un uh, pavisam īsi uh, jāteic, ka uh, četras cēlās patiesības tas ir uh, ļoti svarīgi visiem uh, uh būdas um, sekotēm, vai viņš piederētu pie ma Mahajānas vai Teravādas. So Four Noble Truths is a basic teaching of Buddha, and so that is a <clears throat> noble truth of suffering. Un uh, četras cēlās patiesības ir Budas um, pamatmācība, tātad pirmā ir um, uh, patiesība par ciešanām. That means that suffering exists all the time. Tas nozīmē, ka ciešanas pastāv uh, visu laiku. Since we were born <clears throat> till the death, while we are alive, there are up and down, there are suffering and pleasures. Eh, visu laiku, kopš mūsu piedzimšanas līdz, līdz pat mūsu nāves brīdim, visu laiku ir, eh, var teikt, mēs ejam uz augšu, uz leju, un eh, ir ciešanas un, un arī patīkams lietas. Suffering, ordinary people and important VIPs also have a different sufferings. Uh, bet arī, arī ciešanas ir dažādas parastiem cilvēkiem un uh, vipiem young and old people, eh, same they have a, eh, a eh, sufferings. Uh, un arī um, ciešanas gan, gan jauniem, gan veciem, bet arī, arī um, šīs uh, ciešanas atšķirās. Aha, whether one is Russian or Latvian, <laughs> also problem. <laughs> un uh, ciešanas ir gan, gan uh, neatkarīgi no tā, vai, vai tu esi Krievs vai Latvijas. Same, be a Tibetan We are not free from suffering. <laughs> Whether even we practice Buddhism, we are still uh, as a human. Un, pat, tā, pat ja mēs praktizējam budis, budismu, mēs joprojām esam cilvēki, un tad mums joprojām ir ciešanas. Yeah, so, <clears throat> since uh, we were uh, conception in a mother's womb, uh -huh, seven, eight, nine months generally, kopš mūsu ieņemšanas, ko mē, laiku mēs pavadījām mātes dzemdē šos 7, 8, 9 mēnešus. We don't remember. Mēs tos neatceramies. Yeah, but we were not happy inside. We want to go out. <laughs> We want to come. <laughs> Bet, nu, pilnīgi skaidrs ir tas, ka mēs tur iekšā nebijām laimīgi. Mēs gribējām iznākt ārā. Yeah. Eight, nine months, then moving, moving, want to come. It's very, yeah, Uh, uh, really uh, the baby inside is not happy at all. Un, un it īpaši tas pēdējos divos, 8. un 9. mēnesī, bērns tur viņš nebūtu nav laimīgs. Then one day mama give a birth and uh, mama pain, and but uh, the children, the baby who born again not happy, crying and uh, <laughs> yeah. Un, un, un, un tad ir mm, šie deviņi mēneši pagājuši, bērns eh, piedzimst, eh, mātei ir sāpes, bet arī bērns, kurš ir ticis tagad beidzot ārā, arī viņš nav laimīgs, arī viņš raud. And that baby knows that uh, he's still in samsara. <laughs> un tas bērns zina, ka viņš joprojām ir samsārā. <laughs> yeah, then he start to cry and <laughs> un tāpēc viņš sāk raudāt. And the mama pain. But mama really thinks whether one baby is alive or not, and, and, and renouncing uh, her pain. Uh, sorry, I missed the point. This last what you said. Yeah. So mama, uh, mother, yes, yeah, yeah. Uh, really have a pain, big yeah, pain. Yeah. So she tried to forget her pain, and mm -hmm. she wanted to to help her baby, yeah. -huh, whether it's alive or not. Mm -hmm, mm -hmm. Un, uh, un parasti māte uh, <clears throat> dzemdējot bērnu, viņai ir sāpes, bet viņa aizmirst par tām un viņa vēlas uh, palīdzēt, darīt visu iespējamo, lai būtu labi bērnam, neskatoties, vai viņš ir piedzimis dzīves vai, vai, vai nedzīves. So, uh, I heard from some mothers, uh, yes, uh, big pain, but we have no experience this life. Mm, es esmu dzirdējis no, no mātēm, ka uh, mēdz būt liels sāpes dzemdībās, bet uh, man, piemēram, šajā dzīvē tāda pieredze nav bijusi. Then beside that, mama, uh, whether the baby is an ugly one, uh, or boy or girl, doesn't matter. Mama feels so happy uh, to give birth of her boy or her son. Un, un, un, un mātei ir, ir liels prieks neatkarīgi no tā, vai tas bērns ir puika vai meitene, vai varbūt viņš tur ir līdz vai nelīdz viņai, tas nav svarīgi. Viņa ir priecīga, ka viņa ir, ir ļa, uh, devusi, ka viņa ir viņa dzemdējusi. And the mothers generally really give everything to her baby. Un mātes parasti tiešām atdod visu, visu, ko viņas var, viņas atdod savam bērnam. Mm -hmm. Best clothes Best Labā, food. Labāko ēdienu, labāko apģērbu, kāds pieejams. Whether mama is so sleepy and baby cry and mama wake up and give her milk. Un, un, un, un mm, pirmajos mēnešos, ja, ja teiksim, māte guļ, bet bērns pamostās un raud, māte pieceļās un, un baro viņu ar savu pienu. And then uh, normally if mamas, when we see caca on the road, we feel so. raha. but then once on baby uh, from the directly hand uh, cleaning in the pee and the cacas. <laughs> ja mēs uh, ikdienā kaut ko redzam uz ielas, uh, teiksim, uh, kaut kādas sūdzes, uh, mums, uh, mums tas izraisa riebumu, bet māte redzot savu bērnu kakas, viņai, viņai tas nerada nekādas problēmas. Yeah, it is good, but with the, with the attachment, my baby, my son, my girl. Bet, so, yeah. bet tajā pašā laikā viņai ir pieķeršanās pie bērna. <coughs> tas ir mans bērns, tas ir mans dēls, tā ir mana meita. Mm -hmm. So anyway, tā mama, uh, mother are so kind to us. Bet uh, mums jāatcerās, ka māte ir, ir bijusi tik ļoti laipna pret jebkuru no mums. So if we give a, get an example of our own mama of this life, we can see uh -huh, how other lives, Mama, are kind to us. Un, uh, ja mēs spējam saskatīt, uh, cik mūsu šīs dzīves māte ir bijusi pret mums laip, laipni, tad mēs varam arī mm, uh, iztēloties, cik laipnas ir uh, bijušas mātes uh, citās mūsu dzīvēs. Yeah, this uh, generally speaking is like that. Tas tā vispārīgi runājot. But there are some cases, like yesterday when I was having lunch with a uh, Tikung uh, center, and uh, there's one boy. He explained that when he was young, his mother um, uh, abandoned him. Vakar man bija iespēja sēst pusdienas kopā ar Trikuma centra cilvēkiem, un tur bija mm. kāds um, jauns puisis, kurš teica, ka, kad viņš bija mazs, viņa māte viņu pameta. Yeah, there are some cases a mother has a, um, you know, have a love actually, but condition they don't have it, and finally, yeah, they decide to abandon the uh, the child, and they the mother look to save her life. Un uh, ir dzīvē dažādas situācijas, un reizēm ir tā, ka mm, mātei ir mīlestība bērn, pret bērnu, bet ir tāda apstākļa, ka viņai bērns ir uh, jāatstāj, jo reizēm uh, viņa, tas ir vienīgais veids, kā viņa pat var uh, izdzīvot. There are many uh-huh, in the world. For example, like in, in China, and if it's boy, they don't live in the street. The, uh, but if it's girl, many children, girls, young girls, uh, baby girls, they you know uh, uh, live next to the garbage in the street, uh, but not killing, but yeah, living yeah, there, yeah. abandoning. Un, uh, un mūsdienās, <coughs> piemēram, Ķīnā ir diezgan bieži gadījumi, kad uh, Piemēram, ja tas ir puika, tad parasti tā nenotiek, bet ja ir piedzimusi meitene, tad, tad vecāki viņu atstāja kaut kur uz ielas, viņu nenogalina, atstāja kaut kur uz ielas pie, pie atkrituma kastēm. Then after that they take to the orphanage and then check and all are girls, no boys. So then now you know that maybe here, but in Europe, other uh, there are many many adoptions from China. All are girls, Chinese girls. Un, un tie pamestie bērni, kas parasti ir meitenes, nonāk bērnamos un pat Pieņemsim, Eiropā tiek adoptēti ļoti daudz bērnu no Ķīnas, un vairumā gadījumu gandrīz vienmēr tās ir meitenes. Mm -hmm. So this um, Latvian boy, and uh, then after he was talking yesterday that he went, he don't know what to do. That he then after he went to Peru, and in the in the in the middle of uh, uh, Peru's, uh, how you call, um, the native people, and he could build a stupa uh, in the jungle in Peru. It's beautiful. Un, un tas um, bērns, kuru māte bērnībā bija pametusi, kaut kad, kad jau viņš bija pieaudzis, viņam uh, sanāca nokļūt Peru, un viņš uh, kaut kur džungļos, Peru džungļos, kur dzīvoja Peru vietējie iedzīvotāji, viņš uzbūvēja stupu. Fantastiski! Mm -hmm. So he's back. He can speak uh, English, and he can he learned Peru. Um, there's a native language some, and this is the life is you know to to learn and uh, discover things. Un, uh, un neskatoties uz šo viņa mm, iespējams traumatisko bērnības pieredzi, <coughs> viņš pat labāk ir atgriezies, viņš uh, ir šeit un viņš uh, zina angļu valodu, viņš ir iemācījies šo peruāņu um, vietēju iedzīvotāju valodu dzīvē mēs būtu uh, ļoti interesanti pagriezieni. Mm -hmm. So, okay, we are talking about the nobilitude of suffering. So, therefore, the giving birth inside mama and giving birth, this is also the, one of the suffering uh, in everybody is experiencing. Un tātad uh, mēs runājam par pirmo cēlo um, patiesību, kas ir uh, ciešana <clears throat> Un tātad vēlreiz atkārtošu, kad māte, kad viņa dod dzīvību, viņa, viņa piedzīvo ciešanas, un viss māts ir gājuši caur tam. And not only human mother are kind, but we can see in some documentary, no? some animals, when the babies are in danger by eating others, and the mother, you know, give her life and attack. So mother always protect the babies. Un, un ne tikai šī, šī laipnība pret bērnu, tas attiec ne tikai uz uh, Uh, mātēm, kas ir cil cilvēki. Bet arī, arī dzīvnieku pasaulē mēs reizēm varam redzēt kādās dokumentālās filmās, kur, kur māte glāb savus, savus bērnus, pat faktiski uh, riskējot ar savu dzīvību, un reizēm uh, viņa zaudē šo dzīvību, bet viņas bērni tiek izglābti. So, actually, some people say, why the Buddhism you say mama kind? Never see father kind. <laughs> Why? Un, uh, bieži vien uh, cilvēkiem, kas uh, tikko ir saskārušies ar budismu, viņi jautā, bet kāpēc visu, jūs la, vis, visu laiku jūs atkārtojat, kad māte ir laipna, kādēļ ne, nekad netiek minēts, ka tēvs ir laipns? Yeah, why they asking? You know? So actually, we don't say that the father is not kind. Of course, because of father and mother, we have a life. Only mother no. Mēs nesakām, ka tēvs nav lai, laipns. Pateicoties mātei un tēvam, mums ir dzīvība. Māte viena pati nespēja mums dot dzīvību. And if we look, you know, it's obviously, uh-huh, mother nine months she took, not father uh, give us. And then, yeah, giving birth, I said the pain, no father pain, mother. Then after giving milk, not father milk, <laughs> so uh, mother's milk. And this is a, uh, something like a mother has a more connection. Jā. Bet uh, tas iemesls, kāpēc mēs uh, vairāk uzsveram mātes nozīmi, ir tas, ka māte ir tā, kas deviņas mēnešus iznēsā bērnu, nevis tēvs. Māte ir tā, kura dod um, savu pienu, nevis tēvs. Un, un tātad māte ir uh, spēcīgāka saite ar bērnu nekā tēvam. yeah, this is one thing. And then after, okay, so many uh, sufferings are there, and then we are just, uh, you know, um, yes, mama, father, oh, there'll be how to really grow the children and look for the best kindergarten and best uh, clothes uh, and yeah, you, your country cold, and then uh, you know best woolen or thick cloth they look for, and the warm and the uh, best uh, kindergarten they send, and the home uh, teach how to uh, you know not to fall down, and always protection, and so really so kind, so kind. Un gan māte tēvs ir, ir ļoti laipni, kad viņi palīdz bērnam, kamēr viņš ir pavisam mazs, viņu dažādā veidā pasargāt no augstuma, karstuma. Šeit pie jums ir diezgan augsta, tad vecāki cenšas nodrošināt labākās, siltākās drēbes, lai viņam vienmēr būtu labi. Viņi cenšas viņu pasargāt, lai viņš nenokristu nevajadzīgā brīdī un tā tālāk. Then that boy, okay, other thing is uh, even the once boy uh, born is um, uh, uh, and and uh, well, yeah, how you call disabled? Yeah, disabled. Yes. oh, like a, a, little bit like okay, ugly boy born the mother say my heart, my alma, oh my you know they give the best that love is always there. ar kaut kādiem fiziskiem defektiem, mēs teiktu, in, invalīds, jeb, jeb bērns ar īpašām vajadzībām. Neskatoties uz to, māte vienalga atdos savu labāko, kas viņai ir šim bērnam. Mm -hmm. That is, I mean, you know more than me. Es domāju, ka <laughs> par šīm lietām jūs varbūt zināt vairāk nekā es. Then, uh, when the son or baby a little bit fever or sick and dull, and then the mama start to worry, and uh, you know uh, looking for medicine and uh, uh just watching uh, the babies uh, not to suffer. Un, un, un, un ja mm, mazajam bērnam kaut kas atgadās, viņš saslimst vai viņam ir temperatūra vai drūzis, tad māte darīs visu, lai viņam palīdzētu vai ar zālēm vai, vai kā citādi, lai tikai viņam nebūtu jācieš. So we became like in a life, uh, our own experience from since we were born till now. how many times we are sick. Un um, mēs paši varam atcerēties un pārbaudīt um, savu pieredzi, cik bieži mēs esam bijuši slimi šajā dzīvē no piedzimšanas līdz šim brīdim. Yeah, sick means uh, pain, and also we had some accidents sometime, you know, a car accident and a cycle accidents. Uh, oh, without cycle, not just walking, you just fell down and broken. So There are so many kind of uh, pain and suffering in our life. Un tad mēs varam arī atcerēties tātad <clears throat> visas gadījumus, kad mēs esam slimojuši, kad mums ir bijušas sāpes un uh, ciešanas, kas saistīts ar slimību, vai arī, kad mēs esam uh, nokļuvuši kaut kādos nelaimes gadījumos, vai nu autokatastrofā, vai braucot ar velosipēdu, nu, nonākuši kādā negadījumā, vai vienkārši gājuši pa ielu nokrituši. Uh, un kādu traumu. mums ir bijuši daudz veidu ciešanas šī dzīves laikā. And uh, not only accident sufferings, but then uh, whether we don't do anything, then people can find a doctor or diagnosis, and then oh, now you have a uh, yes, yes, uh, uh-huh, cancer. Now it's modern time. Everybody is talking about the cancer, cancer. We don't know. Before, never talk about cancer. Now Yes, uh, uh-huh, the sickness, new sicknesses are coming because our mind is more terrible, you know, and never stop. Before, less desire. Now we have a more desire, and then energy is uh, uh, uh, flip out <laughs> energy. No, and then after that, yeah, many many new sickness and cancer are coming out. Un, un mūsdienās eh, faktiski ļoti bieži cilvēki runā par tādām slimībām kā vējas, vai arī par kādām jaunām slimībām, kādas agrāk vispār nebija sastopamas. Un, eh, iespējams, ka tas ir saistīts ar to, ka eh, mūsu domāšana ir mainījusies, mums ir vairāk dažādu vēlmju un iekāru, un mūsu enerģija ir kaut kādā disbalansā, kas, kas noved pie šīm slimībām. Mm -hmm. So, sure you know some families or some neighbors or some friends they have a cancer, of course. Protams, kad uh, jūs zināt par kādiem draugiem vai ģimenes locekļiem vai, vai pazīstamiem, kam ir vēzis. Some of our best friends, they died already uh, with the cancer, you know that. Un uh, varbūt uh, kāds no jūsu labākiem draugiem ir, ir miris ar, ar vēzi. So everybody uh, became sick. This is our also the suffering of our lives. Un jebkurš no mums kādreiz slimo, un tas ir uh, šīs uh, mūsu dzīves ciešanas. So before we are sick, uh, uh, yes or no it's past. Now we have to rejoice because we have a health, healthy uh, body now. Therefore, if we are sick, we are not here together today. So this means we have a healthy body. This is good. Bet, eh, kas attiecas uz mūsu pašu slimošanām, tās ir pagātnē. Tātad, ja mēs esam šeit, tad mums ir eh, vesels ķermenis. Ja mēs būtu slimi, mēs šeit nebūtu atnākuši. Tātad mums ir jāpriecājas par to, ka mēs esam veseli, mēs esam spējīgi atnākt uz šejienes un klausīties šīs mācības. Present we know, future we don't know what will happen. Mēs uh, zinām par šo brīdi, par tagadni, mēs nezinām, kas notiks nākotnē. While we are healthy uh, life, we must use put into practice the best way to do good and not do, good, uh, do bad. Kamēr mēs esam veseli, uh, mums ir uh, jācenšas uh, nedarīt sliktas lietas un darīt tikai, tikai labu. Life looks long, but it's short. Šķietami dzīve ir gara, bet patiesībā viņa ir īsa. We never know when next life will come. Un mēs nezinām, kad, kad, būs nāka, kad pienāks nākamā dzīve. So enjoy uh-huh, present life uh-huh, to use most positive way for you and for others. Priecājieties par šo dzīvi, izbaudiet to, uh, centieties to izmantot vispozitīvākajā veidā, gan priekš sevis, gan priekš citiem. And then uh, other problem, also uh, you, you know, we want to be uh, young always, but not possible. <laughs> Every day we are, uh, uh, one day yesterday and today we are one day older. <laughs> yeah. Un vēl viena problēma. Visi mēs gribam būt jauni, bet tas vienkārši nav iespējams. Ar katru <laughs> nākamo dienu mēs esam par vienu dienu vecāki nekā bijām iepriekšējā. 2016 and we said, oh, 2017 is going to finish in just <laughs> three, three months and something, you know, not so 2017 is almost finishing and 2018 is next door, we're coming. Tātad 2016. gadā mēs runājam par 2017. kā kaut ko, kas tikai vēl būs. Bet tagad ir 2017. gads, un, un tas jau tuvojas beigām, un jau nākamais, 18. gads, tuvojas. Can you remember when this 2000 uh, new millennium you start? Oh, yeah, now 2000. Da, da, da, da. Now, 17 years, we didn't realize what we did in 17 years. It's time Vai jūs atceraties, ka tuvojās eh, šis 2000. Eh, gads, kad bija nu, kā, kaut kas liels notiks un tā? Vai jūs atceraties, eh, kas bija tajā laikā? Bet tā, tagad šie 17 gadi ir pagājuši. Vai jūs atcerat, atceraties, ko jūs esat tā, sasnieguši šogad laikā? Okay, so this is one thing. So we are really getting uh, older and older. So, but we don't, it's nature, it's, everybody became like that, so we don't have to worry too much. But uh, use into, uh, yes, uh, uh positive and uh, uh, meaningful your days. Mēs visi paliekam vecāki, bet par to nevajag <clears throat> reizēties, tas dabisks process. Vienkārši izmantojiet savas dienas jēgpilnā veidā. In Tibetan, we to tell the, our age, proudly we say that, but in the Western countries, you don't ask <laughs> how old are you because they want to they don't want to become uh, old they want to show the young therefore many people they have a cream special creams <laughs> wrinkles to make young you know <laughs> so uh, but it, uh, actually the age will tell you how whether you are really young or not ir tā ka cilvēki Negribu pateikt, cik viņi ir veci, un viņi lieto dažādas krēmus, lai, teiksim, tur um, paslēptu kādas grumas un tam līdzīgi. Mm -hmm. So, uh, this is kind of like becoming old age, yeah, and then this got old, and then, mm, yeah, finally, yeah, again, we have so many uh, problems, you know, that uh, people desire too much, wish to have this and that and this and that, and finally don't get it, and then again, again suffering, you know. Un tad um, bez, bez šīm jau minētajām ciešanām, <clears throat> kas saistīts ar, ar, ar, um, ar piedzimšanu un ar, ar slimībām un citām lietām, uh, cilvēki cieši arī no tā, ka viņi vēlās daudz un dažādas lietas, un tā kā viņi tās nedabū, arī tad ir ciešanas. Many times, also the suffering comes that we don't want, but it comes. For example, like nobody wants to become old, is old is coming, Uh, and uh, we want happiness, looking for happiness. We don't find really happiness problem. And also, uh, okay, nobody wants to die. The death will come again, and nobody uh, want to uh, live in uh, cold in experience. And the cold will come soon in Latvia. <laughs> so these are the very much nature, you know. <laughs> Eh, neviens nevēlas kļūt vecs, bet eh, diemžēl tas vecums pienāk un līdz ar to slimības un, un vairāk problēmas nepa, nekā parasti. Mm, neviens eh, negrib dzīvot augstumā, bet augstums Latvijā tuvojās un, un, un, un, un neviens negrib mirt, bet arī kaut kādā brīdī mēs no, nomirsim. Tad, tad viss šīs nepatīkamās lietas kaut kad ar mums notiek. Mm -hmm. So, this are the, yeah, uh, maybe here you have a, a lotteries, lotteries, and you buy lottery and you, <laughs> you want to get a lottery, but no, you don't get it. If no karma, okay, million people buy lottery, only two, three uh, uh, winners. So <laughs> oh, it's difficult, you know, <laughs> sometimes. Un arī, arī teiksim, uh, <clears throat> es, es pieļauju, ka arī šeit Latvijā jums ir dažādas loterijas. Un, un teiksim, varbūt jūs pērkat loterijas biļets ar cerībām iegūt šo lielo vin, <clears throat> vinnēs, bet uh, simtiem tūkstošiem uh, miljoniem cilvēku pērk un neko nevinēja, bet ir tikai viens, eh, divi, trīs cilvēki. Un tiem, kas eh, nevinēja šo, šo naudu vai kaut ko citu, viņiem nebija tā karmā vinēt. Jā, so the life is not suffering only. The life is beautiful, yes, but not free from the suffering. Uh, dzīve nav tikai ciešanas. Dzīve ir uh, brīnišķīga un skaista, bet uh, dzīve nav brīva no ciešanām. Especially human life is so precious. and uh, you know, so we must use uh-huh, correctly uh, this life because future we don't know where we are going to go. Cilvēka dzīve ir tik vērtīga, un, uh, bet mums tā ir jāspēj novērtēt, patiešām novērtēt, jo mēs nezinām, kas notiks nākotnē, kur mēs dosimies nākotnē. Mm -hmm. Future will anyway come. So now be uh, nice boy, nice girl, uh, sympathetic and uh, uh, yeah, kind person, good heart, then we can enjoy really everyday life. Nākotnē <clears throat> pienāks, vai mēs to vēlamies vai nē, tādēļ vienkārši dzīvojam šodien, lai mēs būtu labs puika, laba meitene un vienkārši priecājamies par to dzīvi, kāda viņi ir. And uh, yeah, if you begin, uh, yeah uh, kind person, then yeah, you will get more friends. The neighbors will invite you to take a coffee, yes, and the friends will call you to go in the park, and yes, and if you feel really not kind enough and then you have to live alone Sunday uh, <laughs> in a home alone and no friends, <laughs> no nothing. And then with one dog, maybe some many people <laughs> uh-huh, playing with a dog and cat, and uh, that's all, you know. ja jūs būsiet uh, laipns uh, un draudzīgs cilvēks, jums būs arī vairāk draugu. Bet, bet, ja tas tā nebūs, tad, piemēram, svētdienas rītā jūs mājās būsiet viens un jums neviena nebūs. Uh, Ja jūs būsiet draudzīgs un laipns, cilvēki aicinās jūs uz kafiju, aicinās jūs pastaigāt kopā parkā, bet ja nē, svētdienas rīt, rītā sēdēsiet mājās viens, varbūt ar savu sunīti un, un, un uh, tā. Mm -hmm. So this is what uh, is happening uh, to everybody. So yeah, and uh, the worst thing in our life that is uh, uh official invitation will come to go to the next life, the death. <laughs> Jā, bet tā, tā, tā varbūt no skumjākā lieta mūt, mūsu dzīvē ir tā, ka pienāks oficiāls <coughs> ielūgums eh, eh, nāve, ielūgums uz nākamo dzīvi. Jā, so when you got an official invitation, <laughs> then you can say no. Is it because it's official, yes? <laughs> Un tad, kad jūs saņemsiet šo oficiālo ielūgumu, jūs nevarēsiet pateikt nē, jo tāpēc, ka tas ir oficiāls. We can't say, please wait, wait, because I have my family work, my baby, my son is in, uh, in a university, not finished. Please wait few <laughs> year, few years. Uh, no, no way. Uh, then invitation is invitation, and when we <laughs> touch, yeah, the, that we have to experience. That is the worst in our life. Jā, un, un, un, un teiksim, <coughs> šis ielūgums uh, atstāt šo dzīvi ir pienācis. Uh, tu, tu nevari pateikt, nē, tu nevari teikt, nē, man, man, man dēls nav pabeidzis universitāti, pagaidu, pag, pag, nu, vēl, vēl mazliet. Ir šis oficiālais ielūgums, un mēs nevaram uh, no tā atteikties. Jā, yeah, when that comes, then you said, oh, no, uh, please wait, uh, I will pay you. <laughs> I will pay you some thousand euros and uh, I, I, will stay a few months. No, no, no, possible, <laughs> you know. So uh, you can't. Uh, so no, no, I will stay and uh, I will send my brother. <laughs> also, not possible to change. When uh, the debt comes on you, this is you that you have to experience Aha. Un tad, kad, tad, kad nāve atnāk, nu, nav tā, ka mēs varētu atpirkties un teikt, o, oh, klau, es iedošu 1000 eiro, es vēl gribu dažus mēnešus, vismaz dažus mēnešus pazīvot. Vai arī, teikt, pag, nu, nē, es šoreiz, nē, nu, varbūt e, es aizsūtīšu savu brāli vai, vai māsu tā vietā. Nē, tas nav iespējams. Jā, so the death is the really, you know, well, but we don't have to worry uh -huh, if during our life, if we have done good, then there's no uh-huh, uh, worried and uh, uh, afraid and sadness will come. So this is during depends on how li- living dignity and dying dignity. This is other one, you know, that to live in in a dignity way, and then the, when the death comes, we can really uh-huh, die in peace, die in aha, uh, okay, without fear, uh, without tumor. Uh, that is very important. Ja mēs uh, dzīvojam uh, cieņpilnu un, un labu dzīvi, ja mēs darām labus darbus, tad patiesībā mums nevienmēr ir baidīties no nāves, jo tad uh, šī nav pienāks un uh, Mēs arī, ja mēs dzīvojam cieņ, cieņ, cieņpilnu un labu dzīvi, tad arī mūsu nāve būs tāda pati. Mm -hmm. So generally in the West, when talk about death, they don't like too much. But there are some people who really want the li- uh, book of the living and dying. The, the people love it. Um, rietumos, uh, diemžēl, ir tā, ka vairums cilvēku nevēlas vispār runāt par nāvi, bet uh, ir, piemēram, viena no šīm uh, plaši zināmajām grāmatām, uh, tieši dzīves un nāves grāmata, un daudziem cilvēkiem tā patīk. Mm -hmm. So this is uh, what uh, the death I like to talk about the death. So it's important, you know, to know uh, while we are alive, then we should know what will happen when the death comes. Man patīk uh, runāt par nāvi, tā, tā ziņā, ka uh, kamēr mēs esam dzīvi, lai mēs saprastu, uh, kas notiks tad, kad pienāks nāve. Yeah, this is one of my topics uh, I used to uh, teach uh, the, the process of death, sign of death, and uh, the meaning of life, the life and death. So this is, you know. Mm -hmm. Tā ir viena no tēmām, uh, uh ko es esmu mācījis tātad, uh, par, par nāves procesu, par šīm zīmēm, mm, ko, ko uh, mēs varam novērot, uh, kas liecina par nāves tuvošanos, un, un šī tēma vienmēr ir bijusi tuva. Yeah, then because everything is impermanence, uh -huh, that is what uh, the family want to live forever together, not possible. The children even grow up, then children go married, and then you know they uh, they take their own life, and then uh, our grandfathers they die, and you don't want to die them, but they will die. You know that the death comes, and we never can change the things. It's yeah. Eh, viss ir nepastāvīgs. Nav nekā tā, kas, kas būtu pastāvīgs un nemainītos. Mēs eh, gribam eh, vienmēr būt kopā ar, ar savu ģimeni. Mēs nevēlamies, lai mūsu vecāki mirtu, bet tas notiek. Tāpat arī nu, agrāk vai vēlāk tas notiek, un vienkārši mums ar to jārēķina. Mm -hmm. Tas jākais ir, jo sen, aha, just finished the university, and next month starting yeah, uh, work in the university, getting good salary, and then before start will die. And so then, you know, never, get oh, wait, wait, my daughter <laughs> or my son just finish uh, university, please wait few years. We cannot say that. So uh, that's just something pity which is happening, you know, uh, in the life. The young children, uh, young, uh, nice men, after they die. Un, uh, diemžēl dzīvē tā notiek. Nu, <clears throat> piemēram, uh, ir vecākiem uh, dēls, kurš nu pat ir pabeidzis universitāti. Viņš ir dabūjis labu darbu tajā pašā universitātē. Viņš to līdz sāk strādāt. Bet viņš nomirst pirms viņš ir sācis strādāt. Un es nevaru kā, kā tēvs teikt, lūk, pagaidi, paga, nu, lai, taču, nu, lai taču viņš uh, pastrādā vai kā. Mēs, mēs nevaram atpirkties uh, nāvi. Pienāk uh, un reizēm arī jauniem cilvēkiem, jauniem un skaistiem cilvēkiem. Yeah, so everybody who give a uh, give a birth will will live and will die. Uh, visi, uh, kuri uh, ir piedzimuši, visi uh, dzīvo un visi nomirst. Mm -hmm. If we don't born, then we don't die. Ja mēs nebūtu piedzimuši, mēs nemirtu. <laughs> so uh, we have no chance, you know. That Mums nav izvēles. We have to live, and live in a good way is good for you. Mums ir jādzīvo un dzīvot labi, tas ir labi priekš katra. And living in a bad way, a negative way, uh, and uh, yes, harming others, it will bring the result, karmic suffering and problem for you in the future. Bet, ja jūs dzīvojat uh, sliktu dzīvi, ja jūs dzīvojat dzīvi, kur uh, nodara kaitējumu citiem, tad tas ir Uh, jums pašiem radīs uh, negatīvas karmiskas sekas. Mm -hmm. And uh, yeah, something like uh, with Tibetans, I was from one side fortunate that I was born in Tibet as a Tibetan, and then unfortunately, uh, then Chinese came, and now I live in the whole world traveling, and uh, you know we have to accept the situation what happened. Uh, no vienas puses var teikt, ka es biju laimīgs, ka es piedzimu Tibetā. No otras puses, es biju nelaimīgs, jo, jo drīz pēc tam, pēc dažiem gadiem, ķīnieši iebruka. Bet, paskatāsim no pozitīvās puses, tad man bija iespēja nokļūt plašajā pasaulē, un pat labāk es ceļoju pa visu pasauli. Ja nebūtu šis sākotnējais iebrukums, varbūt man nekad tāda iespēja nebūtu bijusi. Mm -hmm. So some of you are not from here. Yes, this is Kalmouké, this is Dal, and then now you are living here. So wherever we live, live in a, a dignity way, in a good way, correctly, honestly, and uh, humble and peaceful. Wherever we live is same. Iespējams, kāds no šeit esošajiem nav piedzimis mm, šajā zemē, bet uh, neatkarīgi no tā, kur jūs dzīvojat, uh, dzīvojat um, labi, dzīvojiet eh, vienkārši, un, un tas nāks par labu jums pašiem un citiem. Mm -hmm. So, okay, this is the first uh, noble truth. Uh, yeah, uh, noble truth of suffering. Okay, that, uh, tad, tad uh, mēs uh, īsumā pieskarāmies pirmajai cilvēku pateicībai par, par ciešanām. But everything is not suffering. There are something also uh, happiness is there. Bet ne viss ir ciešanas, ir arī, uh, ir arī laime. Uh -huh. The problem is happiness Eh, never last long. Bet problēma ir tajā, ka uh, laime uh, nekad neturpinās ilgi. Yeah. And the problems last longer than the happiness. <laughs> Un uh, parasti problēmas uh, turpinās ilgāk nekā laime. Yeah, when sickness is there, and the months and months in the in a bed or hospital, uh, but happiness is few hours or few <laughs> time. Uh, un, ja atnāk kāda nopietna slimība, reizēm tā var vilkties mēnešiem, bet, um, ja atnāk tas, ko mēs saucam par laimi, var, varbūt reizēm tas ir tikai dažas stundas. Yeah. So, if we don't want suffering, then we need to uh, really find out uh, the uh, opposite uh, uh -huh, causes of not suffering. Ja mēs nevēlamies, lai mums būtu <clears throat> ciešanas, mums ir jāatrod uh, cēloņi, kas ir pretējs, <clears throat> uh, pretējs ciešanām, uh, kā, kā radīt tādu cēloņus, lai mums nebūtu šo ciešanu. So second noble piece, uh, noble uh, truth is uh, uh that uh, noble truth of origin and causes of suffering. Otrā cēlā patiesībā runā par ciešanu uh, izcelsmi un ciešanu cēloņiem. Mm -hmm. That means that really everything depends on karma and its causes. Tas nozīmē to, ka jebkas ir atkarīgs no karmas un uh, no, no No karma and no uh, yes uh, um, yeah, illusions or emotion negatives, then nothing will happen. Ja nebūs karma un ja nebūs kaut kādas negatīvas emocijas, nekas nenotiks. For example, like uh, okay, on this beautiful table, if we want to, everybody can imagine that we have a nice uh, lotus flower. <laughs> ja kurš no mums var iztēloties, ka uz šī uh, skaistā gada atrodas uh, skaists lotus zieds? <clears throat> Jā, just praying, lotus flower will not come. Bet ja mēs tikai uh, skaitīsim lūkšanas uh, un lūksim, lai lotus zieds tur parādītos, viņš tur neparādīsies. If we want to see a lotus flower here in the future, then first we need to look for a bowl Then seed of the lotus flower, we have to look. And then without putting seed, only seed cannot give you flower. Seed will dry here. You know, it will not give any more flowers. Bet, uh, ja mēs tiešām gribam, lai tur parādītos uz šī galda lotos zieds, uh, mums ir kaut kas jā, jādara. Mēs vispirms varam sameklēt lotos sēklu, bet ja mēs vienkārši sēklu noliksim uz galda, arī tad uh, no šīs sēklas neradīsies zieds. So seed is like a karma. Okay, we need the potential to uh, to give the result. Tātad uh, uh svētība var salīdzināt ar karmu. Tas mums ir nepieciešams uh, potenciāls, lai sasniegtu kādu rezultātu. And to get a really the flower uh, come up, we need uh, uh, earth, soil, we need water, humidity, we need heat and good air. So four elements helping. this then the seed will grow. Otherwise, just dry without soil, no possible. Bet, lai šī sēkla mm, uzdīgtu un pēc tam tālāk augt, ir nepieciešami četri elementi. Ir nepieciešama uh, augsne, ir uh, tātad zeme, ir nepieciešams mitrums, um, jeb ūdens, ir nepieciešams gaiss un, un, un kas bija ceturtais? Jā. Siltums, jā. Mm -hmm. This is one thing So which is only karma cannot give a result, but necessary. Without karma, nothing will happen. Viena pati karma nedos rezultātu, bet bez karmas arī nekas nenotiek. Jā, same as without seed of the flower, flower will never come. Tātad, ja nebūs um, puķes uh, vai ziedu sēklas, uh, šī, šī zieds nekad neparādīs. Like this life flower, you know, there's uh, then water and helping, so it's more alive no water, they will dry soon. Tātad nu, šīs puķis, kas ir vāzē, um, tās ir svaigas, tāpēc, ka vāzē ir ūdens. Ja vāzē nebūtu ūdens, tās puķis ļoti ātri novīst. So the origin of all suffering comes from our karma and our uh, delusion and uh, emotion negatives. Um, <coughs> vis, visas uh, ciešanas rodas no mm, mūsu karmas, no mūsu maldiem, no mūsu um, negatīviem attieksmēm. Like uh, ignorance is the main origin of the all suffering, ignorance, not knowing the, uh, the nature of it. Then, uh, through ignorance, then anger, hatred to someone, and attachment to someone, and jealousy to someone. So all this pride, everything comes out through the emotion negative, these are the main causes of suffering. Uh, izciešana pamatā ir neziņa, un no tālāk izaug dusmas, izaug pieķeršanās, izaug um, skaudība un, un citas <clears throat> negatīvās emocijas. So our um, the cause of all suffering are this to recognize that, and if you we don't want suffering, then we need to reduce our ignorance. We need to reduce, fight for the, our anger and attachment, etc. Un, uh, ja mēs vēl, vēlamies atbrīvoties no uh, savām mm, negatīvajām lietām, tad mums ir jāsamazina uh, šī neziņa, mums ir uh, jāmazina uh, dusmas, pieķeršanās un, un citas uh, šīs negatīvās emocijas. Like, uh, for example, If you don't like cockroach, cockroach in the house, yes, many people they don't like. But in Sorry, India, what, what, what is cockroach? Cockroach. Cockroach. Ah, ah yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. yeah, Okay, okay. I, I didn't uh, catch. Uh, yeah. my English is, yeah, yeah. is good, okay, very okay. good. <laughs> yeah, yeah. Okay. Tātad ja mums nepatīk um, prusek, mm -hmm. tarakāni, jā. Yeah, the, so then what you do in a house is cockroach? You many people they kill, you know. Maybe no, no, Buddhist no. Buddhist people not kill. Maybe uh, we say don't kill mosquito, don't kill cockroach, yeah, don't kill ant. We say that. Tātad, ja jums mājās ir, ir, ir tarakāni, nu ļoti bieži cilvēki nogalina uh, tarakānus uh, vai, vai, vai mušas vai, vai, vai vai skudras, bet budisti parasti tā nedara. Viņi saka, nenogalina, ne, nenogalina tarakānus, nenogalina skudru un, un tā tālāk. Yeah, so as if you don't like cockroach, first what the people do is they kill it. Yeah? Parasti pirmais, ja, ja mums nepatīk kāds, kāds kukainis, piemēram, tarakāns, pirmais, ko cilvēki izdara, viņi nogalina. Similarly, if some snakes coming there, people are afraid and they try to kill uh, to protect yourself. Tā, so, tā piemēram, ja mēs dzīvojam kādā dienvidzemē un tur parādās uh, telpā čūska, um, mums nepatīk čūska, pirmais, ko mēs darām, mēs viņu So, like a uh, cockroach and uh, uh, snakes are like our, uh, yes, our inner uh, uh, enemies, yes? So, if you don't like, then try to kill uh, our, uh, reduce our anger and hatred. And then, if we not kill, then just throw throw from the window, like kukurāč and throw from the window and <laughs> far from you. <laughs> Bet mēs varam arī salīdzināt, teiksim, šīs lietas, kas mums ārējās lietas, kas mums nepatīk, kā, kā tarakāns, kā čūskas, kā kaut kādas šīs te iekšējās negatīvās emocijas, un tad uh, mēs varam vai nu tās nogalināt, ja mēģināt kaut kādā veidā no tām atbrīvoties, piemēram, izmest pa logu. Mm -hmm. So anyway, these are the uh, important to know or yeah, which produce your happiness and which produce you more or compl uh, complicate your life. Jum, jums pašiem uh, ir uh, labi tikt skaidrībā ar to, kas ir tas, kas jums uh, rada sarežģījumus dzīvē, un, un kas ir tas, kas uh, liek jums uh, justies laimīgiem. So karma positives, action positives, uh uh, will uh, bring you more happiness, more uh, yes, uh, uh success, and the negative action and the thought will produce you more complication in your life. Uh, pozitīva karma un pozitīvas uh, darbības uh, radīs jums pozitīvākās iespējas dzīvē, un savukārt negatīvas darbības jums um, radīs um, tālāk um, negatīvas situācijas dzīvē. This is more or less what everything depends on your karma, or who you are and what the result you are. Jebkas ir, eh, jebkas dzīvē ir atkarīgs no jūsu, jūsu karmas. The Buddha cannot change our karma. Buddha nevar izmainīt mūsu karmu. We have to, we, we had created our actions, karma, and then we have to purify if we don't like. Mēs esam ar, ar savām darbībām radījuši savu karmu, un, un ja mums tā neapmierina, mēs uh, to varam attīrīt. Mm -hmm. And uh, this is our own responsibility to change our life what you want to do. Un tā ir mūsu paša atbildība. Ja mēs vēlamies izmainīt savu dzīvi, tad, um, tad tas ir jādara. Yeah, so we say you are your own protector. Mēs mēdzam teikt, tu pats esi savs labākais aizsargātājs. If you don't work at just praying Buddha, please help me, help me, Buddha cannot help. Eh, ja, ja tikai eh, eh, skaitīs lūkšanas, Buda lūdzu palīdz, palīdz, un ja tu pats kaut ko nedarīs, nu, lai kaut kas mainītos, Buda nevar palīdzēt. For example, like we are in here, and if we want the sun, maybe not my sun, but if there's sun out, then he said, please, I want the sun, I want the sun, and sun will never come in the door and in the room, <laughs> you know. So if you need really sun, you have to go. out and where the sun and then sun take sun then this you experience similarly the god and the buddhas they want to help us but you have to work you know you if you don't work for them is like a sun and to all everybody and uh, if you get sun or not <laughs> depends on you if you are inside sun will never come in so you got you have to go out. Uh, piemēram, ja mēs vēlamies, um, uh, lai, mēs, um, lai mūs apspiedētu saule, ja mēs paliksim telpā, uh, saule mūs nesasniegs. Lai mēs nokļūtu saules gaismā un siltumā, mums jāatstāj šī telpa. Un līdzīgi var, var salīdzināt, ka būda ir kā saule. Ja mēs tikai uh, skaitīsim lūkšanas, lai būda mums palīdzētu, uh, Mm, mūs, eh, viņa, viņa savu neapspīdēs. Mums ir jā, jāveic konkrēts darbības, lai šī, mm, lai būda, lai eh, šī viņa gaisma mūs apspīdētu. Mm -hmm. So anyway, these are the topic are very profound topics. So we can talk days and days on this. Tā ir ļoti dziļa tēma, par to var runāt dienām, eh, daudz dienu garumā. Mm -hmm. And the, uh, the third, the uh, noble truth is uh, truth of cessation, noble truth of cessation, yeah, of the suffering. Uh, uh, trešā mm, cēlā patiesība ir uh, par, cieš, par ciešanu izbēgšanos. Yeah, so everything is impermanence. Viss ir nepastāvīgs. Yeah, therefore we can change it. Un tādēļ mēs jebko varam mainīt. If it's permanent, we cannot change. Ja lietas būtu pastāvīgas, mēs neko nevarētu izmainīt. We can't do anything if it's permanent ja uh, viss būtu pastāvīgs, mēs neko nevarētu mm, pasākt. As all phenomena uh, is nature is a impermanence, so we we created and we have a chance to also uh, reform. We have to chance to uh, yeah uh, uh, success to overcome uh, all the good and bad things. Tā kā visi fenomeni ir nepastāvīgi, tad viss, ko mēs esam radījuši, mēs varam to, to reformēt, pārveidot gan labās, gan, gan sliktās lietas. This teaches us that oh, everything is karma. That don't worry, you know. But then people say, if everything is karma, then we cannot do anything. No. Who... Un, un ir uh, cilvēki, kuri um, mēdz uh, kļūdaini uzskatīt, ka uh, viss ir karma, un ja tas tā ir, tad es neko nevaru darīt. Bet, bet, bet tas tā nav. Karma are impermanence also. Uh, karma ir arī nepastāvība. You create it, but you can uh, purify, you can reform. Ja mēs kaut ko esam radījuši, uh, mēs to varam attīrīt, mēs to varam uh, pārveidot, reformēt. Yeah, the method of purification in all religions. Un visās reliģijās pastāv mm, metodes, kā veikt uh, kādu, kādas attīrīšanas. In Buddhism we have a really, you know, any big negative karma you created, there is a chance to purify and cleanse. Un pat ja mēs esam radījuši kādu spēcīgu negatīvu karmu, <laughs> pastāv metodes, kā to var attīrīt. Unless you purify the, your karma, then you must, yeah, uh, you must experience accordingly. Bet, ja jūs šo karu nesat attīrījuši, tad jūs vienkārši pieredzēsiet mm, šīs jūsu radītās karmas rezultātu. So uh, it's called karma is certainty, and uh, yeah, the result will also is um, certainty means yeah. Karma good. ir uh, kaut kas noteikts, un tas rezultāts, kas pienāks, tas arī ir kaut kas noteikts. And if you did some karma, and the result will not never lose. Tātad, ja mēs esam ar kādām darbībām veidējuši, eh, radījuši karmu, tad tas eh, rezultāts eh, nekur nepazudīs. Yeah, any moment, uh, uh, earlier or later on, that uh, karma will experience after lives or after lives. Un, un šī karma, šo <clears throat> mūsu radīto um, darbību rezultāti mūs sasniegs varbūt pēc daudzām dzīvēm karma won't is necessary give the, the result next day. No, not possible. Un, un nevajadzētu domāt par tā, karmu tādā, tādā ziņā, kad tas rezultāts sasniegs man nākamajā dienā. Nē, tas ir neiespējami. There are some karmas, uh, of course there are, yes. If you eat today poison, Yeah, just tomorrow you are sick. Just tomorrow, you know. ir, ir varbūt kaut kāda izņēmuma gadījuma, piemēram, ja jūs šodien apēdīsiet vai izdzersiet Indiju, nākamajā dienā jūs būsiet slimi. Then uh, some action like you know if you smoke, smoke, smoke too much, too much. After a few years, then you got a cancer or you got something you know wrong because of that. Mm, varbūt arī, ja jūs ļoti daudz smēķējat, pēc dažiem gadiem jūs varbūt um, Uh, tā rezultātā saslimsiet un, un ar vēzi un tam līdzīgi. Yeah, and some common like, uh, yeah, uh-huh, you, uh-huh, um, you plant flower in the uh, window seat and uh, after few months then the leaves and come and then after a few months the flower come and not today plant and uh, tomorrow There's no flower. <laughs> Piemēram, ja jūs uz, uz palodzes eh, kādā puķpodā iedēstīsiet sēkliņu, tad tā sēkliņā uzdīgs un izaugs par, par, par kādu augu, un pēc tam tas augs uziedēs, tur paies visdrīzāk vairāk mēneši, bet eh, nevar sagaidīt, ka es šodien iedēstu sēklu un rīt jau būs puķa. people, something like corruption now. Yes, corruption, corruption. Uh, after years and years, then the result comes the corruption <laughs> and then they have to pay you know the karma of their corruption uh, mūsdienās ļoti bieži tiek runāts par korupciju un, un tas ir kaut kas ļoti plaši izplatīts bet arī um, teiksim, tās negatīvās sekas kas iestāsies šīs korupcijas rezultātā arī visdrīzāk nebūs pēc dienas divām varbūt pēc daudziem gadiem tikai mhm mm and people okay you know or more so we don't need somebody kill somebody and uh, they don't find that person immediately looking looking looking looking after a few months they can catch that person you know un uh, piemēram gadījumos kad kāds <clears throat> uh, nogalina kādu uh, citu cilvēku Un tad, uh, teiksim, tiesības sargājušās iestādes viņu var meklēt varbūt reizēm mēnešiem un gadiem, bet kaut kad viņš tiek noķerts. So the karma are different, and the, the limit and the duration of karma result will also depends on the so they are not fixed all. Uh, karmas mēdz būt dažādas, un arī tie rezultāti ir at atkarīgi no daudziem dažādiem apstākļiem. And uh, but uh, the kar result of karma never will vanished, never, never disappear unless you really purified or something practice strongly. But um, Karma, tātad kādu darbību rezultāts nekur nevar pazust. Vienīgais izņēmums, ja jūs mhm. esat veikusi šī, šīs karmas attīrīšanu. Uh, <clears throat> if you don't uh, create a karma, never you can get a result, never. Ja jūs nebūsiet radījuši karmu, jūs nevar, nevarēsiet iegūt kādu rezultātu no tā, kas nav, nav um, radīts. Mm -hmm. So anyway, the karma, to explain, is subtle, and it's quite complicated, very deep and very delicate. Karma, uh, karmas tēma ir ārkārtīgi uh, smalka, sarežģīta, un, un mēs varam tikai īsumā pieskarties šodien šai tēmai. But very important, karma. Bet tēma ir ārkārtīgi svarīga un nozīmīga. If you understand the karma, then you will do good. You try to avoid the bad things. Ja jūs sapratīsiet, uh, ko nozīmē karma, jūs centīt, centīsieties darīt labu un izvairīties no sliktām lietām. Mm -hmm. So then this is uh, what that uh, we you know that uh, everything what the suffering and the problem we created we are experiencing is nature is impermanence so therefore we can really overcome the causes and the suffering uh, in the future Bet uh, visas ciešanas, um, kur cēloņas, kuras mēs piedzīvojam, kur, kur cēloņas mēs paši esam radījuši, arī tās ir nepastāvīgas, un tādēļ mēs varam izvairīties no ciešanām nākotnē. All through your spiritual practice, inner, because karma creation through in, and then through that you can purify, you can confess, you can practice uh, yeah meditation and some mantras etc and this will lessen your uh-huh, uh, future uh, karmic result and then you we will suffer less in the future un um, ar savām iekšējām darbībām vai tas <clears throat> būtu uh, meditācija vai kāds attīrīšanas prakses vai vai vai lūkšanas vai mantras mēs varam um, attīrīt uh, mm, uzkrāto negatīvo karmu, un, un tā rezultātā mūsu ciešanas nākotnē mazināsies. Mm -hmm. So then we can really overcome slowly, slowly, uh -huh, the evolution ourselves, and uh, there is possibility to stop completely our problems and our sufferings. Un ja mēs um, strādājam pie savas attīstības, tad mēs lēnām uh, pamazītiņām varam mazināt savas ciešanas. Un, un kaut kādā brīdī mēs varam sasniegt uh, tādu stāvokli, kad uh, ciešanas ir beigušās. And then how how you do that? This is then the fourth one is that uh, yeah noble truth of the path of cessation path Bet, to show, yeah. bet kā to panākt? Un tad eh, ceturtā cēlā patiesība runā par to, kā panākt šo visu ciešanu izbēgšanos. So not only Buddhists, I think all religion they show some path to get a, uh, a uh, paradise. Yes. Uh, similarly, in Buddhism, we talk about shows the different level of spiritual practice to go, uh-huh, to get an um, ultimate Uh, stage uh, of no suffering. Un ne tikai budismā, arī uh, citās um, reliģijās, citās garīgajās tradīcijās ir, ir norādīts ceļš un aprakstīts metods, kā sasniegt um, kaut kādu augstāko, um, jeb labāko stāvokli, un, piemēram, paradīzi. Un, un, un arī budismā ir aprakstīts šis ceļš. Mm -hmm. Kā sasniegt to rezultātu, kad mēs esam brīvi no jebkādām ciešanām. So this is like a four noble truth. It's a symbol but really uh, very profound also teachings on that. Četras uh, uh, cēlās patiesības it kā ir vienkāršas, bet, bet tas ir ārkārtīgi uh, svarīgs, mm, um, svarīgs mācības, kuras vajadzētu izprast. Mm -hmm. And uh, this Four Noble Truths practice, even uh, yeah, whole Buddhist countries, yes, and uh, Hinayana Theravada, or Mahayana tradition, uh, all because the first teaching of Buddha. Un uh, par šīm uh, četrām cēlām patiesībā <clears throat> tiek mācīts visās budismu zemēs, visās zemēs, kur tiek praktizēta gan teravādi, jeb hinajan, gan tur, kur tiek praktizēta mahajana. Okay, so this is the first teaching of Buddha, and then after he taught us different Buddha teachings. Totally, Buddha taught 108 volumes of teaching, Kanjur. Eh, četras cēlās patiesības bija Budas pirmā mācība, bet pēc tam viņš mācīja ļoti daudz un dažādas lietas. <clears throat> Un kopumā viss šīs eh, Budas mācības ir apkopotas 108 eh, kangjura sējumos. Mm -hmm. Very detailed. Uh, not small books, you know, kangjur, one volume <laughs> like big like this, you know, or oh, like that. Aha. Bet un... tās, eh, tās nav kaut kādas mazas grāmatiņas, tie ir liels sējums, tā kā tur mm, dzeltenajā drānā ietītais, tas ir, tas ir viens, vien, vien, viens uh, grāmatas sējums. So to be a good Buddhist and uh, really not easy to know has to know 180 <laughs> teachings volumes of Buddha. Tātad, lai būtu labs budists, būtu labi zināt visus 108 šo budas mācību sējumus. <laughs> and not, one life is not enough. <laughs> Un uh, parasti ar vienu dzīvi nepietiek. <laughs> so, uh, anyway, yes, uh, we must, uh-huh, even small books, yeah, the things for novel two things like that, uh, we must learn and we must, you know, this will be really good for you, for us, uh-huh, to understand the meaning of life. Bet, ja mēs gribam uh, attīstīties uh, un, un sasniegt kādu rezultātu, tad mēs varam sākt ar, arī ar mazām grāmatām, un, un, un, un tad uh, pamazām tas rezultāts sekos. Yeah, don't say that, oh, we are not Buddhist originally, so it will take time. No, not possible. People excuse, looking for a lot of excuse. Bet um, nevajadzētu arī meklēt kaut kādas atrunas tam, kad es, es nemācos, vai piemēram tāda veida atrunu, kad nu, es sākotnēji es nebiju budists, bet nu, principā cilvēkiem ir tendence vienmēr, ja kaut, ko, kaut kas netiek izdarīts, meklēt kaut kādu iemeslu, kāpēc es to neizdarīju. Yeah, so this is, uh, if you do it, you will reach, for example, like a, uh, yeah, uh, Robin uh, Curtin, like a uh, nun, you know, I know her when she became Buddhist in Nepal and many others. Now she, yeah, more or less, she knows well, and now she became a teacher and go here and there to teach. Why not you people also in the future? Es pazīstu budismu skolotāju <coughs> Mūķēnu Robinu Kertinu, kuru es uh, faktiski zinu kopš tā laika, kad viņa kļuva par uh, mūķenu, un tas ir apmēram pirms 40 uh, gadiem, un es atceros, kāda viņa bija tagad, bet tagad viņa ir labi pārzina mācību, viņi ir eh, skolotāji un viņi māca. Arī jūs to varat sasniegt. Jā, jā. So even you don't want to teach in the future, for you learn. Yes, read the books and learn and then put into practice. This will be really beneficial for you. Bet visiem nav eh, jākļūst vai jāgrib kļūt par, par uh, Eh, budismu skolotājiem, eh, jūs varat paši mācīties, varat paši praktizēt, un tas jums pašiem nāks par labu. Open your mind and uh, let catch all the good things uh, yeah, uh, toward your, your knowledge. Atveriet savu, savu prātu un, un burtiski noķeriet visas tās labās lietas, kas var palīdzēt uh, pilnveidot jūsu zināšanas. Yeah, don't make too much divisions, uh, we and they. Ne, ne, necentieties pārāk daudz uh, nodalīt, kad esam mēs un viņi. Like I heard, I'm so happy that uh, there's two Buddhist center here, Tikung and Ganden, and uh, good relation. Uh, that's great. Es uh, biju priecīgs dzirdēt, kad um, šeit ir divi budismu centri, konkrēti Ganden centrs un, un tepat netālu esošais uh, Drikung centrs, kad viņiem ir labas attiecības. Tas ir ļoti labi. Yeah, Ganden and Trikung is just a name, but really it's a, a both. They try to learn the Buddha's teaching. Un, un gan Ganden, gan Rikung tie ir tikai uh, nosaukumi, bet ir labi, ka abi šie centri um, cenšas mācīties uh, to, ko Buddha ir mācījis. Yeah, otherwise they are in the West, there are big, many centers, many centers. Like uh, Barcelona, there's 10 Buddhist centers. 10! <laughs> <laughs> uh, piemēram, Barcelonā ir 10 Buddhismu centri. and sometimes they they are their own small room and they don't see others. Bet bieži vien ir tā, ka viņi atrodas kādā mazā, mazā vietā, mazā telpā, un viņi neredz to sakārtējos. For that we say in Tibetan, we say, aha, tombe beba. Don't be a frog, frog of, uh, of the uh, wild, uh, wild. Yes, uh, Then the frog in the well, they are jumping really small and they say, yeah. wow, oh, my world. Yeah, yeah. When they see after the ocean, heart attack. <laughs> un uh, tibetiešu valodā mēs lietojam tādu izteicienu, kur es nespēju atkārtot, <clears throat> bet, bet tas nozīmē neesiet tādi kā mm, varde, kura dzīvo akā un domā, ka akā ir visa pasaule. Un tad, kad tā varde uh, kāds viņ, viņai ir palīdzējis nokļūt līdz okeānam, viņa ierauga okeānu un viņai ir sirdslēkme, jo viņa nespēja to saprast. <laughs> saprast, jā. So, this is, uh, uh, then not good, okay? Yeah, so it's really good. It's, uh, but also don't look for all, all the time, every week you're looking for other, then finally <laughs> what? Uh, so you must, you know, know, and then finally you decide a little bit where you get a more good feeling, and then you dedicate a little more. But always a good mm, harmony and uh, respect is very important. But arī, protams, <clears throat> <clears throat> nevajadzētu eh, krist otrā galējībā un katru nedēļu meklēt kaut ko citu. Bet, ja jūs esat kaut ko priekš sevis atraduši, tad pieturieties tev, pie tā, un, lai tas palīdz jums uh, nonākt harmonijā. Aha. -huh. Okay. So, <laughs> time goes so fast. Yeah. <clears throat> For this reason, now there are like a Buddha's teaching, and then after that, uh, um, Buddha's teaching from India. Okay, historically, uh, Buddha became so famous, and then uh, became famous means then there's raised some uh, jealousy from other sides, you know. Tātad Budas mācības sākumā tika, viņš tās eh, sniedza Indijā, bet kā tas mēs notiek, kad viņš kļuva pazīstams, varbūt pat slānis, un, un tas citos izraisīja greisirdību, skaudību. Now, at that time, I mean, okay, many Hindu practitioners, they really has a, you know, doubt, oh, why this Buddha is no more famous, more famous. And then many their disciples are going to listen the Buddha. And then maybe it's happening these days when Dalai Lama coming in, many priests or many, uh, they will feel, they don't say, but ooh, because many people are going to see Dalai Lama, then they are a little bit afraid, inconvenience, mm -hmm, yes. Mm -hmm. Un uh, laikā mm, hindu <coughs> uh, skolotāji vai, vai priesteri, viņi uh, Viņi gribēja saprast, nu, kāpēc Buda ir tik pazīstams, tik slavens. Viņi gāja klausīties viņu, lai saprastu, kāpēc tas tā ir. Un arī mūsdienās, kad Dalālāma brauc un, un, un, un māca, tad ir daudzi, kas varbūt arī vienkārši iet uz um, viņu klausīties, lai saprastu, kas ir tāds, kāpēc viņš ir tik pazīstams. Jo varbūt viņiem ir kaut kādas zināmas bailes par to, ka kad viņš kaut kā var apdraudēt uh, viņus. Mm -hmm. So, therefore, then uh, Buddha, uh, you know, received also many attacks uh, from the other traditions at the time. And Buddha... Buddhas dzīves laikā viņš saņēma arī dažādas no tajā laikā Indijā tradīcijām. Yeah, then you see now these days uh, historically when you go to Bodh Gaya, Sarnath, or many places, you can see ruins of the Buddhist uh, monuments because at that time Muslim, the Hindus, they attacked the Buddhists. Uh, ja jūs tagad apmeklē, mūsdienās apmeklēsiet Bodgāju sarnatu, jūs tur atradīsiet arī kādu, kādas budismu cel, celtņu drupas, jo savulaik gan uh, hindu sekotāji, gan vēlāk uh, musulmaņi daudz ko no budisma tempļiem ir uh, sagrāvuši. So we believe that uh, at that time even uh, they destroyed the temple statue of Buddhas like that, and uh, we can see the statues now, no nose, no eyes, you know, no ears, and oh, so many. They, with their anger, they destroyed. So these people are now again giving born uh, nearby in Budgaya full of people with, with no eyes, no hands, no legs. Far. This, they are the karmically, you know, violence at the time, and then they are born uh, nearby. Un, un, un daudz <clears throat> cilvēku, kas savulaik ir, ir postījuši Budas templis un, uh, piemēram, uh, bojājuši um, uh, š, um, Budas statujas, piemēram, nolauzuši tur degunu vai ausis vai, vai, vai tam līdzīgi. Mēs tagad pie šīm Budas svētvietām redzam diezgan daudz cilvēkus bez acīm, bez, bez, bez deguna vai ausīm. Ļoti iespējams, ka karmiski viņi ir, ir, viņi ir atzimuši šajās vietās, jo faktiski tas ir varbūt rezultāts tām viņu veiktajām darbībām toreiz. Have you been to Budgājā? Ir kāds šeit no klāsts šiem bijis Budgājā? Aha. Kalvin. Ines. Okay. Yeah, yeah. Then but, uh, really. but uh, this this uh, a nun uh, whom you met, uh, Latvian nun, and whom you will meet, uh, Margarita. Uh, she has been, I think, to all, all these seven main main Buddhist yeah. sites, so she has this ex experience, -huh. and she has been there not long ago, I think, last year or two years. Yeah, yeah, ago. yeah, yeah. She explained, yeah, she is old and really has a, and she suffered and then he got a solution <laughs> from Buddhist, yeah, Thugong Kyamgun uh, changed her life. So uh, she really feel like uh, grateful, you know. So this is good, yeah. Okay, so then <laughs> uh, after that, then the Buddhist uh, philosophy went because it's a danger in India at the time. Then some scholars run away uh, with his understanding, his wisdom to Sri Lanka, to Burma, Burma to Thailand, to uh, Japan. They slowly, slowly, the Buddhism run away from India, and then each one they uh, follow the different tradition what they understood. Uh, then this part of uh, ja, Sri Lanka, Burma, Thailand, these et al. is called like a uh, Theravada tradition teachings, uh, no uh, tantric teachings uh, uh, over there. Un uh, tad, kad Indijā <coughs> budas mācības un, un viņa sekotāji tika apdraudēti, tad bija šo mācību skolotāji, kur devās uz citām zemēm, kas atradās kaimiņos uz Šrilanku, uz Birmu, uz Taizemi un vēlāk arī vēl tālāk un, un pieņemsim, um, tie, um, un viņi faktiski kaut kādā veidā um, mazliet pār, pārveidoja šīs mācības, un, un, un šajās nosauktajās zemēs pat labāk mm, pamatā ir, ir budisma tas novirziens, ko mēs saucam uh, par teravādu, kur, kur nav uh, tantriskās mācības. Mm -hmm. So yeah, they practice for noble truth very much, and then disciplines are like very good. Yeah. Viņi ļoti nopietni praktizē mm, mācības, mm, to, kas tiek mācīts, ko māca četras cēlās mm, patiesības, un arī, kas attiec uz disciplīnu, viņiem tā, tā, viņi tai pievērš ļoti lielu nozīmi. Then slowly, slowly, yes, uh, uh, Buddhism again from India, da, da, da, they could go to, uh, yeah, uh-huh, that, uh, uh, to Tibet, of course, Tibet, and then from Tibet to Mongolia, mainly uh, that's a uh, Mahayana tradition, Mahayana tradition and the Tantrayana tradition. So from India and 7th century, uh-huh, they, they could go to Tibet. Un uh, savukārt um, uh, šī te tradīcija um, devās ne tikai dienvidu virzienā, bet arī uz ziemeņiem. Un 7. Uh, gadsimtā mm, budisms sasniedzā Tibetu pēc tam arī, arī eh, Mongolija. Mm -hmm. So, uh, even in China, before Tibet, uh, China also has a Buddhist uh, uh, practitioner. Un faktiski var pat teikt, ka uh, budisms sasniedza Ķīnu pat ātrāk kā Tibetu, un arī Ķīnā ir daudz eh, budismu praktizētāju. In Indonesia, in, in uh, Vietnam, uh, in Afghanistan, Pakistan, they all are very strong uh, Buddhists before. Un arī uh, agrākos laikos Indonēzijā, mm, Pakistānā, uh, Afganistānā ir bijis daudz budismu sekotāju. Yeah, so now, you know, the changing impermanence. Bet tā kā ir uh, nepastāvība un viss mainās, pat labāk tā situācija ir cita. no Buddhists in Europe before, now Buddhism is coming here. Agrākos laikos Eiropā nebija nekādi budisti, tagad budisms ir atnācis uz Eiropu. yeah, <clears throat> so this is uh, Buddha himself says uh, will of Dharma. Uh, will of Dharma means will always rotate. So Dharma will go anywhere, you know. Buda solēk runāja par dharmas riteni, kurš griežās, un, un dharma var, var nonākt jebkur, un arī nonāks. Yeah, wheel of dharma, turning wheel of dharma called. So the dharma will not stay, so it will move up and down. Un ir, ir šis um, teiciens pagriez dharmas riteni, un tā, tā dharma nepaliek vienā vietā, tā, tā, tā pārvietojas. Mhm. Mm Paus? Oh no. Pauzeert ustassen. You need? You ja, not? Ja, ja. ja? Let's make. Okay, okay. It's almost two, two hours. Ja, Doesn't matter. okay. Aha. Volgens Ну, how long? 10 minutes? 15? Ja, 15 is okay. Okay. 10, 15. Okay, okay.